вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Масім танк пражыў кароткае і цяжкае жыццё напісала адна школьніца ў выпускным сачыненні а дзедка ускінула рукамі настаўніца ды адкуль жа такое кароткае і такое цяжкое на гэткае здзіўленне школьніцы давялося імправізаваць пра нялёгкую сялянскую долю літаратурнага генерала а што да кароткага жыцця дык хто ж ведае каму колькі трэба эпізод гэтый ўражвае не столькі нават недасведчанасцю выпускніцы колькі абсурдам і раздвоенасцю з якога боку на яго не зерні сапраўды ў нас так шмат гавораць пра беларускую літаратуру нічога з яе не чытаўшы а стэрэатыпы мужыцкая доля беларускіх паэтаў і празаікаў узгадаваныя імі самімі ніяк не абвяргаюцца іх рэальным лёсам нават калі яны ўсё жыццё сядзелі ў высокіх прэзідыумах і ў таталітарны савецкі час умудрыліся аб'ездзіць з гасцямі бадай што ўвесь свет гаворачы пра максіма танка который ўжо раз у вострай браме адчуваю вострае нежаданне заставацца ў палоне гэтых стэрэатыпаў У адрозненне ад многіх літаратурных генералаў танк сапраўды застаецца насуперак свайму наменклатурнаму савецкаму лёсу паэтам чытэльным, тым, чыё імя ўсё часцей згадваецца ў друку. На ўздагон 90-х угодкаў танка іншы паэт Нл Гілевіч згадаў ягонае імя, палемізуючы ў ліме з Уладзімерам Някляевым і Іванам Чаротам, якія кажуць, што беларусы з нацыянальнай ідэяй спазніліся. Маўляў, у часы глобалізацыі ці там інтэграцыі з рассіяй нам позна гнацца за сусветным прызнаннем нашай літаратуры. Гелевіч адказаў на гэта імем танка. Цтую вылучу толькі одно імя Макссім танк і скажу вялікі паэт другой паловы два стагоддзя Дай бог каб на літаратурнай мапе Еўропы азначанага перыяду набралася хоць бы з дзясятак такіх паэтаў і калі ён не стаў нобелеўскім лаўрэатам, дык яго віны ў гэтым няма. Вінаватая дзяржава, у якой мы да 91 -го году жылі і ў якой больш жыць не захацелі. Зрэшты, не буду прымяншаць і ягонай вядомасці ў свеце. Яго вершы перакладзеныя больш як на паўсотні моваў. канец цытаты. Такім чынам Максім танк становіцца аргументам беларускай жывучасці. У згаданым выпадку галоўным аргументам У адрозненне ад многіх ягоных паплечнікаў, ужо прызабытых савецкіх літаратурных генералаў танка чытаюць. Ён канвертабельны. Дзіва, што эстонскі інтэрнэт-сайт, прысвечаны Леніну, адкрываецца вершам Макссіма танка эстонску натуральна. З другога боку кнігі яго і пра яго можна набыць у найбуйнейшай у свеце віртуальнай кнігарні amazon.com але ад увагі да сябе сам ён не робіцца для нас яснейшым. Ягоная тоўстая браня са шматлікіх савецкіх ардэноў і ягоны да апошніх дзён жывы еўрапейскага складу верш застаюцца вадой залеем у адной пасудзіне неадказаным пытаннем высветліць якое неаднойчы спрабавалі і мы калі гаварылі пра шматзначны псеўданім аўтара або пра ягонае захапленне камунізмам і адначасова буржуйскай эстэтыкай Неагледжанай пляцоўкай нашых доследаў заставалася радзіма паэта. І вось адразу два аўтары нашай праграмы выправіліся ў пількаўшчыну у нарачанскі край. Зміцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі, сядаючы за руль аднаго аўтамабіля, бадай не ставілі мэты разгадаць нешта ў асобе творцы. Для першага знаёмства гэтага магчыма было б і зашмат. Таму яны настроіліся паблукаць у ваколіцах танкавага котлішча, пагаманіць з людзьмі, якія ведалі паэта, адным словом зрабіць першае набліжэнне. Мясціна, дзе нарадзіўся паэт, не можа быць звычайнай колькі разоў пераконваўся ў гэтым і ў марцінкевічавай люцінцы дзе ад сядзібы не засталося нават фундаменту і ў жылкавых макашах дзе і ў гэтую хвіліну я ўпэўнены ягоныя аднагодкі сядзяць за горкай чаркаю і ў страшным доме творчасці ў падблоні дзе сёння мірна лекуюцца хворыя дзеці і ў мёртвых куляшоўскіх саматэвічах у любым такім адрасе заўжды прысутнічае нейкая таямніца калі не сказаць заклятасць. Таму едучы ў вёску пількаўшчына, дзе нарадзіўся Макссім танк, я ўжо быў настроены на незвычайнае падарожжа. Але пачалося яно ў нас северынам кветкоўскім з наведання магілы паэта. Два велічэзныя простыя з чорнага мармуру крыжы, да якіх вядуць прыступкі, абкладзеныя валунамі. Гэта магіла танка і ягонай жонкі любові у вёсцы новікі на мядзельшчыне. Наўкола магілы танка фантасмагарычная карціна заняпаду. З пажоўклай травы сярод палага лісця тырчаць вострыя розных формаў валуны. Краявід нагадвае прыбярэжныя рыфы, аб якія пенецца хваля. Вятры і дажджы вярнулі камяням прыродную форму. Што за людзі пад імі пахаваны, цяпер ужо ніхто не скажа. Затое пра танка гавораць усе і з ахвотай. Здаецца, што тут ці не кожны чалавек тым ці іншым бокам звязаны з паэтам. Наша моя цётка Макіма танка жонкі любоў Андрэевна бацька дваюрная сестра была за ім. Мінак патлумачыў нам, як праехаць да радавой сядзібы скурак. Не скурко, а менавіта скурка, кажуць мясцовыя людзі і падкрэсліваюць, што прозвішча іхнага славутага земляка сказілі. З вёскай пількаўшчына я быў знаёмы завочна. Танк шмат пісаў пра яе ў сваіх даваенных лістках календара. Пасля допытаў на лукішках, пасля холодных віленскіх кватэр, пасля безграшоў яе голаду малады паэт імкнуўся ў сваю пількаўшчыну, каб адагрэцца. Ці чуеце, пусціце ў хату, У нас няма пагрэцца дзе. Я збіўся ў заміці праклятай, блукай ужо каторы дзень хто я свой можа нават чулі за мной шлюць гончыя лісты мяне шукаюць ката ў кулі што ж не сказаў адразу ты заходзь для гэткіх ёсць прытулак мінак патлумачыў нам як праехаць да хаты танка дзе і дагэтуль жыве ягоны родны брат фёдор скурка з жонкай марыі сядзіба незабытая але вельмі прыхаваная мясцовыя кажуць што рэдка хто з першага разу патрапляе да хутара распавядаюць што нават калі хавалі танка дык аўтобус струной ды жалобны картэж заблукалі заблукалі і мы спадар віталь глінскі з усмешкай патлумачыў што працуе жывым указальнікам бо дзікія і арганізаваныя турысты прыязджаюць ці не кожныя выходныя спадар Віталь распавядае пра сям'ю скурак, пра заможных непітушчых працавітых людзей, якія заўжды жылі ў баку ад вёскі. Здесь мы з такімі ж нашлі, напрыклад, дзе они пряталі пад автамат места под карабіну места. Разбіралі такі, знялі крышу, поднимаеш верхняе бревно, а в следующем бревне выдолблена по габарытам оружия. І следующее бревно положено у іх на усадьбе спадар віталь робіць загадкавае папярэджанне маўляў фёдор скурка кансерватыўны стары а на развітанне чытаю уласны верш прысвечаны максіму танку мы ведаем усе твой талент геній спытаюце ў любога спількаўшан па-першае адкажуць ты евгеній і только па-другое ужо танк у гонар твой калгас мы так назвалі і вуліцу назвалі недарма твоё імя ў нарачанскай хвалі удзячнасці табе мяжы няма а калі вы пожадаеце наведацца да котлішча Масіма танка, Дык на выездзе спількаўшчыны перад лесапілкай збочвайце ўправа на невыразную дорожку ў лес. І прамінуўшы той лясок, убачыце хутар, больш падобны на шляхецкую сядзібу. Ад дарогі да брамы вядуць прысады, за домам вялікі яблані высад. Перад домам пасвіцца прыгожы конь. Тут жыве малодшы брат паэта, 77гадовы Фёдор. Гасцей ён сустракае насцярожана, але хутка той недавер знікае. Спорцілась прырода, асушылі зямлю, дык во лес сохліць, ні птушак няма ніякіх, только груго, каргун, сарока ці сойка вот больш ідзе няма. Не пачуеш. А раньше рэ барануеш за плугом вядзеш, жаворонки кругом себе. Я Юлию кукуюч. На болоте всю ночь. Прямо как на оркестре, там как музыка, всякие птушки. А сейчас ничего нет. Каналы ты порабили, ни жаб, ни рыбы, ничего, и пацану не мог, что есть. Я глядел на невысокого дядка у кепочцы и нияк не мог утямить, что передо мною родный брат того народного поэта, депутата и орденоносца, гонорового громадянина столицы и члена ЦК, таго высачэзнага прыгажуна мужчыны, якога я з лёгкасцю магу ўявіць на брадвеі ці на елісейскіх палях, на краснай плошчы і праспекце Машэрава, А тут ён штосьці не ўяўляецца. Дзед Фёдор найчасцей прыгадвае ні брата і нават не бацькоў ад дзядзьку фадзея. Дядька быў у органзіне буйны 19 гадоў жыў хорошо два гады паработаў яму машыну даў ён э, быў там дзе машыны выпускаюць легкавыя хозяин казаў на заводзе падзей не едь будзь здесь а прыехаў дык так таких ненадзях на страіх у месца злажыць а зрабіўся як вот і сацыялізм прыехаў на ушаны паступова робіцца зразумелым, пра які кансерватызм казаў нам папярэдні размоўца. Спадар скурка перакананы, што менавіта партызаны забілі дзіцёнка ягонай сястры. Два гады працы на ўрале у канцы сакавых пераканалі, што навуковы сацыялізм страшнейшы за блякаду, у якую патрапіла партызанская зона мядзельшчыны ў 1943 годзе два аўтары вострыя брамы зміцер бартосікі северын квяткоўскі падарожнічаюць па родных мясцінах максіма танка няхай вас не бянтэжыць музыка з папулярнага фільму крымінальнае чытво што гучыць у нашай праграме дзеля найбольшай даставернасці мы абралі тую музыку што грала ў машыне нашых падарожнікаў ідучы да старой з куркоўскай хаты фёдор иванович паведаў чаго не ўлічыў паэт у вольнай сваёй краіне што схавацца ўжо можна толькі ў самога сябе. Родныя сцены не дапамогуць. І даже последнія гады ці не после войны і то яшчэ ж перай быў уласці сталі 53 году. Многа раз братаў НКВД вызывалі, браў з сабой з дому якія буханкі дзве хлеба сухары, ішоў туды да іх у сумке сухары два-тры дня і пуля ў лопах я трошки это коснулся вот и разговор, так он мне погрозил, чтоб ни слова. Было очень страшно. Дед Фёдор – человек, для якога што немцы, што палякі, што расейцы саветы – ўсё адно прыхадні. А межы краіны супадаюць з межамі ўласнай зямлі. Але ж брат агітаваў за іншае. У Пількаўшчыне засталося хіба 2-3 аднагодкі Фёдора Скуркі. Адна з іх, баба Алена, памятае Яўгена Скурка. Як дзяцьо памятаю, зямлі было многа, іх двое коней, быкі аралі. Авечак <laughs> там і сялятыны былі багатыя. Дзед Йосіп добра памятае і скурак і танка. Ну жылі не кепска жылі, друзіліся, як той казаў ад поту да поту. І ён і самы касівы араў тады як пасля вярнуўшыся. Это з сюрмы жвеллі, дык тут прабываў дома тут прыхаваўся. У старой хаце ніхто зараз не жыве. Спадар Фёдор наладзіў тут імправізаваную экспазіцыю. На сталах расклаў братавы кнігі, на сценах вывесіў партрэты. Мяне здзівіў адзін самы вялікі, дзе паэт сядзіць побач з маці, старая ў прыгожай вышыванай сарожцы, побач сур'ёзны сын у белай кашулі і пры гальштуку. быццам толькі што сышоў з прэзідыуму. Некалі танк пісаў: Відаць, дажывае свой век наша старая хата, моя калыска. Праўда, сцены яшчэ трымаюцца, ад смалістага дыму лучыны бэлькі і дошки сталі да таго зашмальцаваныя закураныя учарнелыя быццам іх нехта пакрыў чорным лакам аглядаючы хату я нават засумняваўся што гэтыя радкі з лісткоў календара пісаліся ў канун новага тридцать девятого году бо сцены яшчэ ого як трымаюцца але з таго самага тридцать девятого ўжо не ратуюць сестра гаварыла младшая говорили, что он приехал, много час, полтора побыл дома, только уехал, а за лесу человек много полсотни этих таких националистов вот их приехали. Пытается, а Евгений Иванович, брат, был здесь? Кажется, вот только уехал, вот и хорошо, что уехал. Это был конец 45-го, после войны всякой полеща драней было. кніжачки некаторы тут многа ёсць такія што аўтографы іх мог і жывых неватых пісацелей і коласа сентября 18 -го. так тут было інстытут это як он педагагістыскі чалавек з фаўсотні тут было яны разбіралі его паразбіралі ды не ўсё амаль кожная кніжка падпісаная па-беларуску польску літоўску расейску украінску рагойша панчынка зуёнак барскі Выглядае, што пашанцавала не толькі інстытуцкім аматарам рарытэтаў, але і самім кніжкам. Дзед Фёдор кажа, што хайбы гэтыя з інстытуту прывезлі атруту для пацукоў. Кніжкі і рэчы скрозь пагрызеныя і загаджаныя мышамі ды пацукамі. А я я от каб я хазер няма чым бароцца з імі. порціць усё і кнігі порціць даже во настольнікі во як паелі о які красівы было крысы сволаш не дай бог. Адзінае месца, куды не могуць патрапіць пацукі, гэта вялікі каваны куфар. Там ляжыць кажух, які пашыў яшчэ дзед Масіма танка. Що пашыта новае і мала хто насіў я, майкі разы два трядзеў. Цяпер каб я дзеў ты кажух, дык на мяне глядзелі як у цыркі на гэта клоуна. А цяпер воя хадзежа цела грэйка, А цяпер некая фуфайка. Да если падаўга параваная і ваты відаць дык. Так на мяне б не смотрели а если б кажу хадзеў дзедаў добры глядзелі такого что за чуда такой аднавяскоўцы працуюць у калгасе імя танка а фёдор мусіць хадзіць у старым ватніку ды ў потайкі лаістыя калгасы раптоўна заходзіць жонка цётка марыя бачыць нас чуй расповед мужа і бялее ад жаху Дурак ты, ну, а? Ну, только я справа. Так я справа. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Что ты хочешь? Ничего не хочу, не говори, бо не надо. Мякая руда. Так вот, хлопцы, вот такая справа. Пойдем. Спадарыня Мария не захотела говорить у микрофон. Сказала только, что под музей отдасть хату одно коли заплатить. С чем я цалком погодился. Покуль тут живут родные люди, какие потребны музеи. Ды да які можа быць дом музей у паэта вандроўніка, які звандраваў ледзь не ўсю планету. Ці не для гэтай магчымасці вандраваць і пісаць, танк апрануў на сябе сваю бранябойную маску. Ізноў я ў дарозе, нібыта яшчэ раз я пераканацца хачу, як мне дораг, пакінуты край, дзе зацепліўся верас у засені над нарачанскага бору, нібыта яшчэ раз вачами сваімі здалёк мне праверыць і упэўніцца трэба у красенні паўторнай прастора ў радзімы у блакіце майго беларускага неба апошні акорд выправы музей максіма танка ў сватках адчуванне, што з моманту ўзнікнення ў 1982 годзе у ім нічога не змянілася. Колькі кніжак з аўтографамі, сярод якіх вядомае імя Хіба Алексеевіч, кажа 26гадовы дырэктар Александр. Наогул тут экспанаты рэспубліцы нідзе такіх няма многіх. Вось напрыклад, пастанаўленне значит прысваення танку героя сацыялістычнай працы. Ну і розныя дэпутацкія білеты членскія фоту яны амаль што усе ударныя максіму танку ад сібірскіх нефтянікаў ад камандуючага а яшчэ ёсць граматы і пастановы пра абранне акадэмікам камсамольская грамата за шматгадовую і плённую працу па камуністычнаму выхаванню моладзі і ў сувязі 70годдзям з дня нараджэння і карціна алеся марачкіна Макссім танк сярод сваіх землякоў. Падарожжа нашых аўтараў у пількаўшчыну падыходзіць да канца. І нам застаецца сёння толькі ажывіць тыя пытанні, якія па-ранейшаму стаяць ля імя народнага паэта. Верагодна, трэба зусім іншы метад і падыход для разумення такіх маштабных літаратурных і гістарычных з'яваў, як Максім Танк. Сродкамі нашай акадэмічнай навукі, што мае даўно састарэлыя методыкі і іерархічныя лінаркі, тут нічога не вырашыш. Ад адной круглай даты да другой у друку паўтараюцца амаль тыя самыя словы. Не дапамагае і літаратурны турызм на радзіму творцы. Знакі танка, выразнае раздваенне асобы. Выдатны паэт і прытым чалавек прэзідыум, чалавек пінжак з ардынамі. Шчыры камуністы прарасеец, нават сталініст і прытым вядзе перапіску з геніюш, ратуе схопленых НКВД нацыяналістаў, эстэт і антыэстэт адначасова. Сялянскі сын скурка і літаратурны генерал скурко Нават ягоны псеўданім чытаецца дваяка. Вось вам Макссім танк, злеплены з двух відаў зброі кулямёта і самаходнай гарматы. І вось вам Макссім танк, у якога імя ўзятае ад Макссіма Богдановича, а прозвішча ад жанру класычная японская паэзіі танка. Рана ці позна надыдзе час празрыстасці, калі ўсё наноснае страціцца і аголіцца сутнасць з'яваў і словы пра цяжкае і кароткае жыццё самой школьніцы пададуцца недарэчнымі і абсурднымі. Так бывае заўсёды. Але, мабыць, што да танка такі час яшчэ не прыспеў. Thank you